Ha <laughs> ha! Rabbil salatu, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. <clears throat> Treće predavanje, možda i najobimnije predavanje u ovom serijalu, tako da moramo biti ekspeditivni, konstruktivni, malo pričat, malo nasmijavat, a više zapisivat. <clears throat> Nakon što smo <clears throat> spomenuli propise koji se vezuju za prosidbu, greške koje se čine prije braka, onda dolazi nekim, hajde da kažemo, hronološkim redom, dolazi do sklapanja braka. Kako ispravno sklopiti šerijetski brak? <clears throat> Prva stvar, islamski učenjaci o tome govori, a mi ćemo to skratiti skroz. Da li postoji način kako čovjek treba da izgovori riječi braka? Kao što imate namaz, kaže se Allahu Ekber ili nešto slično tome. Da li postoji riječi putem kojih čovjek može stupiti u brak. Tačno je mišljenje da ne postoji riječi određeni. Bilo koji način i bilo koji jezik, nije uvijek da bude arapski, na koji čovjek izrazi da prihvata određenu osobu za brak i da ona prihvata za njega za brak, na taj način oni stupaju u brak. Pa znači na bilo koji način, na bilo kojem jeziku, da čovjek kaže ja tu djevojku prihvatam za svoju suprugu i ona kaže ja njega prihvatam za muža, njih dvoje ako se ispuni ostali uvjeti, postaju muž i žena. To je prva stvar. Druga stvar za ispravnost braka potrebno je da imamo jasno definisanu mušku osobu i jasno definisanu žensku osobu. Šta to znači? Da čovjek dođe sa Efendijom i želi da se oženi od jednog čovjeka, on ima tri čirke. I kaže Efendija, ja taj, taj, udajem znači, tvoju jednu čirku za ovoga čovjeka, ne definiše koja. Pa je obavezno da se kaže tvoju čerku, šta ja znam po imenu, Fatima, udajemo je za tog i tog po njegovom imenu. I kaži, ovog čovjeka, tog i tog, ženimo sa tvojom čerkom. Znači, veoma je bitno da se precizira koji insan i koja djevojka. Isto tako, uvjet ispravnosti braka je dozvola staratelja. Znači ovo, nažalost, naročito kada je u pitanju poligamija, svi se žene sa nekim jetimima, bez babi, bez mame, bez, bez e, amiđa, nema niko u familiji, kuda su to prve osobe na planeti nastale. Allahu poslanik kaže La nikaha illa bi Nema ispravnog braka osim u saglasnost staratelja. Pazite, mi možemo govoriti nadugo i naširoko, zaista nemamo ovdje vremena o tome. Zašto Islam propisao da se djevojka ne može udati bez saglasnosti oca? Zato što su djevo, žene prvo mlade, emotivne. Dođe brat neki naš, mislim, ne, ja ne želim da se ismijajem, ali on dođe, stavi turban, ima misvak, on dođe, sestro, živimo, ima Allaha, po sunnetu, ovako, ona, evo ga, ovaj me za džennet vodi. Pravo paša, odi vam kod mene da ti ja postavim šest pitanja da vidimo dok li ti možeš dobaciti sa svojim pogledima na vjeru. Pa znači tu ima otac koji zrelije gleda na situaciju. Pa je uvjet za ispravnost braka da otac da saglasnost i da djevojka pristani. Pa ne može otac reći ja dajem svoju čerku tom i tom, ne interesuje me djevojka. Ne. Niti može djevojka reći ja se udajem babo šta me briga. Ne. Mora biti saglasnost oca i djevojki. I bilo koja saglasnost ako dođe u pitanje, brak je znači upitan. Zato iza toga stoji velike mudrosti, a znači mi se pokoravamo onome što nam je došlo u vjerodostojnim hadisima. Postoje određene vanredne situacije, ali mi uvijek pokušajmo da postavimo velika pravila. Može se desiti da djevojka želi da se uda za moralnog čednog mladića, njen otac je odrastao titim pionir i on kaže ne, taj klanja, ne možeš za njega imaju tada vanredne situacije kada neko drugi preuzima starateljstvo. Ali mi ne želimo da to nam bude temelj. Nama je temelj mora babo da da saglasnost. A ako nema te saglasnosti iz znači validnog širijaskog razloga, tada može, može, može prijeći starateljstvo na nekog drugog, ali to su iznimne situacije. I sa tim se nije igrati. I nakon toga, da bi brak bio validan, isto treba da to, e, da sklapanju braka prisustuju svjedoci. Kako bi, pazite, vidite kako je islam širok i kako je lijep. Dojuče je čovjek bio ulicom išao sam. Odjednom danas on ide sa djevojkom koju vodi za ruku. Pa islam hoće da njega sačuva, njegovu čednost, njegovu moralnost, da tu pristuju svjedoci koji će sutra to proširiti, kaže taj, taj se oženio. Sutra kada ga vidite sa djevojkom da ide ulicom, to je njegova supruga. Pa je znači veoma bitno da postoji svjedoci. Postoje mnoge druge koristi. Imate ljudi, vjerujte, ja, pošto je moja struka ta, čak sam šest mjeseci sam bio na praksi u sudnicama, znači pratio kako se sudi. Pa imate slučajeve da čovjek dođe, on pred smrt svoju, bogat je, da ga njegova žena ne bi naslijedila, on kaže ona nije moja žena, negira da je žena. A dođu svjedoci i kaže da, da, pa mi smo bili svjedoci kada je se ona udala za njega. Ili obrnuto. Žena bogata kaže ovo nije moj muž, neće ona da je on naslijedi. On dođe, kaže imaju dva svjedoka koji su bili prisutni kad smo mi sklapali brak. Pa prisutstvo svjedoka ima svoje mnogi koristi. Ali znači ispravno treba da budu dva svjedoka koji će posvjedočiti da su njih dvoje stupili u brak. Sada dolazimo do jednog djelomično savremenog pitanja koje velik broj ljudi ne poznaje, ima po njemu, u njemu nejasnoće. A to je da li za validnost braka je uvjet da se to evidentira i da bude općinski? Pazite dobro. Znači nije uvjet da to mora biti negdje evidentirano, ali treba. A nije uvjet. Što znači kada bi nekad bili u nekoj izuzetnoj situaciji, momak želi da se oženi, tu ima efendija, nema olovku, nema papir, nema ništa, a oni hoće da stupi u brak, on može proglasiti njihov brak, ti, taj gospodine, da li uzmaš tu djevojku sa saglasnošću njenog oca, da, da li vi pristajete, da. Od tog momenta, ako su znači svi uvjeti ispunjeni, oni su muž i žena bez da se to registruje. Ali treba registrovati. Isto tako to treba uraditi i općinski, da bi čovjek zaštitio prava sebe, svoje supruge i svoga sutra djeteta. Ali to nije uvjet ispravnosti braka. Pa nam je veoma bitno, ali sa tim se ne treba igrati. Znači čovjek treba da svoj brak obavi pred Efendijom, da se to registruje i da ga završi općinski. Ali nije uvjet za validnost braka. Nažalost, velik broj ljudi ovi e, činjenice ne poznaje. Kada je u pitanju vjenčanje, sunnet je prilikom vjenčanja da vjenčanje bude razglašeno. Jer rekli smo, Islam želi da sačuva moral i čednost te dvije osobe. Djevojka čitav život išla sama ulicom. Odjednom je drži neki muškarac za ruku. Pa kako bi se sačuvala njena čast, znači sunnet je da se razglasi vjenčanje, kaže danas se vjenča i ta i ta osoba sa tom i tom osobom, da ljudi znaju. Isto tako, sunnet je da se organizuje svadba, o čemu ćemo govoriti detaljno. Sunnet je kao što je došlo u hadisu Božeg poslanika, da se nakon vjenčanja za mladince prouči i dova Barakallahu lekuma wa baraka alejkuma wa džema'a bejnekuma fil hajr. Dobro, nakon što osobe stupe u brak, pa makar to bio onaj brak koji nije zabilježen na papir, iako, pazite, rekao sam, ne treba se sa tim igrati, ali da se desi da u datom, momentu Efendija sklopi brak kojeg nije zapisao, nije nigdje potpisano, ali riječima ispunjeno sve, šta proizilazi iz tog braka? Proizilazi prva stvar, dopuštenost intimnog kontakta i osamljivanja. Znači, ako dođe čovjek i kaže koji je kompetentan, e, ajde da kažemo, desi se vjenčanje koje nije zapisano na papir, bez obzira što to nije zapisano na papir, oni od tog momenta postaju legitimni muž i žena, samim tim je dozvoljeno da imaju intimni kontakt, da se osamljuju i normalno e, kada je u pitanju dodir isto tako. Od tog momenta kada se prvi put osame njih dvoje negdje, mužu je obaveza da isplati mehr. Mehr znači vjenčani dar, počinje njegova obaveza da odbraja od momenta kad se njih dvoje osami. Znači muž i žena su sklopili brak i odvojili se u neku sobu. Od tog momenta on ima na, leđima jedan novi dug koji se zove mehržen. Da li je to hiljadu, ili deset hiljada maraka, on od tada postaje njemu obaveza da to svojoj supruzi u narednom periodu isplati. Isto tako, mogu da se uzmu sada od istog momenta počinje međusobno nasljeđivanje. Veliko broj ljudi ne zna ono konta... U nas u većini slučajeva imetak je zajednički, ali imate slučajeva u određenim podnebljima gdje žena milionir, žena milijardir ili muž, danas da su se uzeli, sutra neko od njih dvoje preseli, jedno drugo nasljeđuju. Samo živjeli jedan dan. On bio neki džoker, uplatio ekstra, oženio neku milionirku i ona sutra umrla. On dobija sad šta će mu, ali dobit će. Samo jedan dan, pravo neki sretan. Ali u islamu znači nakon sklapanja braka i ona njega nasljeđuje i on nju nasljeđuje. I zadnja stvar, postaju obaveze, znači obostrani, vidjet ćemo o tome ćemo inšala govoriti, muž, sve one njegove obaveze prema ženi od tada počinju i ženine obaveze prema mužu od tada počinju. Dobro. Nakon što se desilo vjenčanje, logično je dolazimo do svadbi. Kada islamski činjaci govori o svadbi, oni nju svrstavaju u poglavlje običajnog prava. Pa znači šerijat nije precizirao kako ćeš organizirati svadbu. To je običaj. Uradi kako hoćeš, samo nemoj nikakav haram uraditi. Pa znači, neko kaže ja bi da bude svadba u restoranu, može. Neko kaže ja bi na stadionu, može. Neko kaže ja bi u kući, može. Neko kaže ja bi na otvorenu, može. Znači, šerijat ti nije precizirao kako, ali ti je precizirao šta ne smije tu da bude. Pa znači, stvari koje su kod nas najviše zastupljene, a bilo koja druga zabranjena stvar, ne treba da bude tu, ne treba tu da bude muzike, ne treba da bude alkohola i svih drugih opojnih pića kao droga, nargila. Ne treba da bude svakako duhana. Ne treba da bude miješanje muškaraca i žena. Pa kakva će tođe nazad ćemo da biti, to nije svadba čoveče. Nema muzike, božnje, ne zna bez muzike ništa, Allahu sve višnje. To je netačno. nažalost, mi smo narod koji se ne zna veseliti osim kad potegnemo do pola flaše dođemo i kad nam zasvira. A kad vidite u normalnim nekim uvjetima mi sad kad je bio zadnji Bajram, pa mene še Hafiz Adnan Mrković pozvao da dole bit će Bajramsko sjelo i ući će ovi momci iz Beograda i Lahije i Kaside i eto ja ću neki, ders predavanja održati. Mene ljudi zovu, pa zar i ti popustio, i ti ideš na ta sjela, haloba ljudi, reko nema muzike, nema ništa. Ljudi ne mogu da shvate da ima bajramsko sjelo bez muzike. Mi smo takvi, svadba bez muzike, pa to je dženaza, još ođu, dovedi Allah, ekvir mejita kakvog, pa nemoj je toga. Pa znači bitno je da nema harama, a to nađi ti nekoga ko će lijepo zapjevati bez muzike, ilahije, kaside, sevdalinke, uopšte to šerijat nije zabranio. Da neko napravi lijep, znači ambijent, to nije isključeno. To što mi ne znamo, to je opet druga stvar. Znači vraćamo se na početak. Šerijat nije definisao kako se svadba organizuje, ali je bitno da tokom organiziranja svadbi nema nikakvih harama. Dopušteno je da se ljudi veseli, da zapjevaju e, ilahije, kaside, pjesme, sevdalinke, bitno je da nema muzike, da nema alkohola. Isto tako, islamski učenjaci kada govori o korištenju defa, kažu da je ženama prilikom svadbi dopušteno i da koriste još def znači njima da se one, pošto žene više voli onaj opuštanje, da se žene opuste koristeći def i to je inšala dopušteno. Pogledajte kako je to jednostavno. Znači svadba, organizuj kako hoćeš, samo nek nema harama i završena stvar. To je sve. Hajde malo vi mene slušajte, ja vas nagradio, pa poslije ćemo onaj vidjeti hoće li ko vas slušati. Dobro, nakon što smo imali vjenčanje, Imali smo svadbu, nakon te svadbe dolazi famozna prva bračna noć. Allah da bude na pomoći svima koji moraju proći kroz tu noć. Šta je bitno zapamtiti za prvu bračnu noć? Nešto kao savjet i nešto kao propisi. Prva stvar, Nelogično je očekivati Allahu beričet u braku gdje prvi dan u braku počne sa haramima. Pa imate znači muzika, alkohol, droga, nargila i sve što ostalo i onda hoćemo sutra ono nešto nam sve lijepo u braku. Ne može. Vjerujte, onaj insan koji započne tako u brak ne, ne očekuje harmoniju u svom braku. Danas si ti Allahu nepokuran, a sutra bi ti da Allah dadni ljubav i brak i hajde kažemo harmoniju u jednom braku. Pa prva stvar čovjek treba da počne svoj graditi brak na ispravnim temeljima. To je jedna stvar. Druga stvar, vidjeli ste čovjek želi da ajde da kažemo, nauči kako se vozi auto. Moraš uzeti one testove, pročitati teoriju. Pa nakon toga dolazi praksa. Isto tako, insan prije nastupanja prve brašne noći trebao bi iz islamske literature, pazite, da nauči šta mu je dopušteno, šta mu je zabranjeno u toj noći. Opet kažemo, ista je stvar, šerijat nije čovjeku precizirao kako će provesti prvu bračnu noć. Ali imaju stvari koje su dopuštene, imaju stvari koje su zabranjene. Isto tako tu noć e, početi sa dovom Allahu Đelešanhu, imaju neke dove prenesene, ali u svakom slučaju da čovjek i u tim momentima ne zaboravi na svoga gospodara i da započne uh, e, ajde da kažemo, svoje bračno putovanje sa dovom Allahu Đelešanhu da podari u tom braku beričet. Nakon toga, jedna savjet braći muškarcima prvenstveno, možda bi se moglo desiti za muškarce, ali većenja njima je savjet da uvažavaju da uvažavaju osjećaje suprugi i njen strah koji je mnogo veći nego strah muškarca. Šta to znači? Vi imate djevojku koja, primjer, radi možda odrasla je 20 godina, nikad nije imala s momkom nikakav kontakt pa možda i nosi u čitav život. I sad odjednom dolazi ona u kuću koja je za nju strana. Dolazi kod osobe koju je ona upoznala u 5, 10 ili 15 nekih razgovora i ona mora pred tom osobom, izvinite na izrazu, ali mora bukvalno skinuti svoju odjeću. To je znači Allaha mi razumno teško. E, imate sad ljudi, pošto on 20 godina čeka da se oženi, on je ko, ko ninja kornjača, on samo jedva čeka kad će to doći vrijeme. On bi ženu ovako lefektore upalio, hajmo ženo sad cirkus. Smiješno, a da vam ja reknem da ima slučajeva i fetava žena kad je muž na neispravan način od nje te stvari zahtjeva da žena odi da mu se nikad više ne vrati ne bi vjerovali. Imate žena koja doživi šok Muž od nje traži neke stvari, daj lefektore, daj skidaj se, daj vako, daj nako, žena se obuče i ode i traži razvod braka, kaže ne mogu. Pa je, znači, e, potrebno da muškarac uvaži taj, nazovimo ga, strah i to je normalna stvar. I to je normalna stvar. Čak sam čitao u nekim, e, ajde da kažemo, e, istraživanjima da ima velik broj bračnih parova koji se dogovori i pomeni to ko može nije loše, a nije obaveza, da se dogovori bračni e, drugovi da prvu bračnu noć ne stupne u intimni kontakt. To znači prvu bračnu noć jednostavno provedu u tom nekom dijelu upoznavanja intime bez intimnog kontakta. Ako bi se ljudi na tome dogovorili, ja mislim da ne bi pogriješili. Isto tako čovjek treba da zna da samo su dvije stvari u pogledu konkretnog intimnog odnosa zabranjen, a to je znači općenju analni otvor i intimni odnos u periodu mjesečnice. Svakako kad se pravi tam kalendar nekih svadbi, najbitnija je stvar da žena pazi kad ima mjesečni ciklus, da im se ne potrafi baš tada, jer im može baš napraviti belaj. Isto tako, E, propisi, adabi prve brašni noći nikako da se ne uči sa interneta, sa serija, sa filmova od ljudi koji su, ajde kažemo, nemuslimani pisali o tome. Mi muslimani, ok, privatamo drugo, ali jednostavno nama je islam određene stvari u okviru. Pa insan treba da se poduči e, pitanjima intime iz islamske literature. I za kraj, o prvoj brašnoj noći, da čovjek od prve brašne noći njemu trebaju određeni fikski propisi. Od prve brašne noći čovjek treba da poznaje propise džunupluka. I on i žena. Kada čovjek mora da se okupa, kada ne mora. Kada može uzeti temom, kada ne mora i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, i muškarac i žena imaju tečnosti koje izlazi iz spolnog organa. Pa muškarac i žena treba da znaju propise svih tih tečnosti. Šta je čisto, šta je nečisto. Zbog čega se moraju kupati, zbog čega se ne moraju kupati i mnogo drugih stvari. Znači, ovdje konkretno mislimo na te propise koji se vezuju za znači, muškarca i ženu i njihov intimni kontakt. Fikski propisi vezani za tu treba da se poznaju. <clears throat> Nakon toga imamo kao tri neke samo eto napomene vezane za sve ovo i prelazimo na jednu novu, novu temu, a to su prava i obaveze supružnika. Tri samo stvari zapište, ja i neću puno komentarisat, malo me i stid, a i nema potrebi. Prva stvar, neko smatra da se stid žene ogleda u tome da ona ne ispoljava svoje osjećaje kada ima intimni kontakt s mužem, što je to neispravno. Znači, to je neispravno smatrati da se ženin stid ogleda u tom dijelu znači njihovog kontakta, to je neispravno. Druga stvar, nije, ne postoji zapreka da i žena kaže mužu šta ona voli kada je u pitanju intima. I zadnja stvar, nije muž, muško, glavni krivac u kući za intimni kontakt supružnika, može znači da to bude i inicijativa žene. Prelazimo na jednu drugu, ob, o, hajde kažemo, ozbiljnu temu i rekli smo da ova treći ders je dug i da ima mnogo toga da se u njemu govori. Obaveze supružnika. Rekli smo, nakon što smo imali svadbu, nakon što smo imali prvu brašnu noć, od sutra nam počinju obaveze i prava. Veoma je bitno da poznajete ta, te obaveze i prava. Obaveze muža prema ženi. Hajmo prvo to, pošto je to, hajde, to je malo teže nama. Prva stvar, rekli smo, zapisujte, ovo vam je bitno. Mužu je obaveza da isplati ženi vjenčani dar mehr. Broj dva, da se muž prema ženi ponaša lijepo u najširijem značenju ove riječi. Znači što god obuhvata riječ lijepo ponašanje, e tako treba. Kaže Allah Đešanu, bil ma'ruf I prema njima se lijepo podite. Sve što potpada pod pojam lijepo, tako treba. Pa kad sutra, ne daj Bože, dođe 5 do 12, hoćeš ženu da udariš, a je lijepo, nije lijepo, nema udaranja. Hoćeš da opsuješ, da je uvrijediš mamu i babu i dedu i njenu i sve ostale nizlaznu lozu 18 koljena, voliš li ti sebi, ne volim. Jel to lijepo, nije lijepo, nemoj to raditi. Pa znači, to je pravo ženi da se muž prema njoj lijepo obhodi. Druga stvar, da ima lijepo mišljenje o njoj. Znači, nažalost, mi imamo nekada problema u braku koji nastanju, o tome ćemo govoriti poslije, koji nastaju zbog prekomjerne sumnje. Osnova je čovjek je ženi određenu osobu da joj vjeruje. Ima lijepo mišljenje o njoj, čuva njenu čast maksimalno. Broj četiri, da je izdržava. Znači u islamu žena kada se uda nema nikakvih materijalnih obaveza u braku. Žena može biti milionir, kartica ne mogu više nule rijeda koliko ima tamo ona para, muž jadni kradi na baušteli. Paša donesi, jedemo od te. Pa ženo, mora makar da nam ti kupiš pečenjak. Ne može ništa, ti moraš. Znači, muž je taj koji izdržava porodcu šta? Treba da obezbijedi hranu, odjeću, stan. Hrana, odjeća, stan. Sve te stvari treba da obezbijedi muškarac. Isto tako, nakon hrane, svaka žena i svaki muškarac, ali ovdje sad govorimo samo o obaveza muškarcu prema ženi, muškarcu je obaveza shodno njegovim mogućnostima da ispuni intimne potrebe svoje supruge. I vjerujte, braću moja dragi cijeni sestre, možda vas sad neko, ova mlađa raja, to sad ne konta šta znači koliko je brakova ima problema, velikih problema, zato što jedan od dva supružnika nisu zadovoljni sa intimom svog supružnika. Može se desiti znači da Allah Žešan dadni da supružnici u tom pitanju znači nemaju iste potrebe pa je muž možda bolestan, treba pokušati liječiti, ima može biti da je problem u sihru, a može biti i medicinski problem. Ali problem treba rješavati. Zato je u Islam ibn Taymi rahmetullahi alihi kazao potreba ženi za intimom je na većem stepenu u islamu od hrane i pića. Zašto? Zato ne daj Bože ako žena ima dne sutra potrebu, a čovjek to, hajde da kažemo, nije ispunio može, ne daj Bože, posegnuti za nečim što je haram. Može posegnuti za bludom. Pa pogledajte kako je islam savršen da je mužu obaveza, kao što kaže šeho islam ibn Taymije, u granicama njegove mogućnosti da ispuni ženine intimne potrebe. Nažalost, vjerujte da sam bio svjedok koliko porodica ima probleme u ovom aspektu. Pa znači, ako dođe, ne daj Bože, da neko od dva supružnika nije zadovoljan, onda treba da se znači konsultuju i da pokušaju tražiti rješenje. Da li putem učenja Kur'ana i rukije, što može biti, a može biti više puta medicinski problem. Isto tako, od prava žene kod muža jeste da se muž u pitanju, koja su bitna, konsultuje sa njom i savjetuje. Allahu poslanik je u velikim pitanjima pitao svoje supruge, kao što je bilo pitanje na Hudejbi, i prihvatio njihovo mišljenje. Pa znači i žena kada živi u jednoj kući ima pravo da bude pitana i da da svoje mišljenje i da se po njenom mišljenju radi. Isto tako, ako žena je se udala, a nije podučila se propisima vjere koji su joj svakodnevno potrebni, muž treba da joj obezbijedi mogućnost da se poduči propisima vjeri. Broj 8 ili 9. Obaveza muža prema ženi jeste da odvoji od svoga vremena za nju. Boži poslanik je svaki dan nakon ikindije obilazio sve svoje supruge. Pa znači jedno od prava žene kod muža jeste da joj odvoji od svog vremena. I zadnja stvar jeste da ne bude odsutan od kući više od četiri mjeseca osim sa njenom dozvolom. Vidite kako je islam savršen. Čovjek hoće da ide negdje da radi, ali će biti više od četiri mjeseca. Ne može osim ako mu žena dozvoli. Islam. Tako je islam fini, savršeni potpun. Dobro, da vidimo kakve su obaveze žene prema mužu. Obostrano je ovdje, ali evo počinjemo tu, znači kod žena, ali obostrano da supružnici spoznaju mjesto svoga supružnika kod njega. Allahu poslani kaže muškarcima, najbolji među vama su najbolji prema ženama. Znači u nas u islamu hoćeš da se natječeš, da dokažeš si najbolji, da si najveći mrga, da si najnabildaniji. Znaš gdje se natječeš? Teretana koja se zove kuća. Tu, znači hoćeš da vidiš koliko vrijediš, kaže imaš zeleno svjetlo da na internetu pišeš o meni ko sam i šta sam. Jadan ti kruho, vidio bi šta bi tu bilo belaja. Znači, taj moment je veoma bitan da čovjek znači spozna mjesto svoje ženi. Hoćeš da dokaže da si najbolji, onda se trebaš dokazati kod supruge. A Božji poslanik kaže s druge strane, uvijek je islam balans. Kaže da sam ikom naredio da učini seđdu nekome od stvorinja mimo Allahu, naredio bi ženi da učini seđdu svome mužu. Koliko je pravo muža kod ženi. Ali obostrano. I muža ako hoće da bude najbolji, onda prema ženi, a i žena ima pravo prema mu, obaveze prema mužu. Isto tako, vidjeli ste kako je Islam učinio ženu da sjedi kod kući, da uživa, muž se pati. S druge strane, ženi je obaveza da se pokori mužu u svemu što je halal i dopušteno. Znači, osnova, to je veliko pitanje. Pazite sad, ja ću vam kazati jedno danas savjet. Nemojte sebi dozvoliti da sutra uzmete svog supružnika i kaže, e, eh, Pezić je rekao, tebi ovo obaveza, ovo je meni obaveza. To je dobro da poznajete, ali mora biti tu tolerantnosti. Tako i muž. Meni jedne prilike jedna sestra pita, kaže, muž od mene traži, insistira da kad mi sestre dođu u posjetu, da moram nositi nahramu, Moram li ga poslušati? Rekao, moraš. Jer je to halal. Sve što traži halal od tebe moraš ga poslušati. Ali rekao, ja ne podržajem njega što on to od tebe traži. Zašto da nosiš mahramu kad ti žene duđi? Ako su same žene, da žena pred njima bude bez mahrami. Ali je pravilo, sve što je halal, ako muž traži od svoje supruge, treba da ga pokuša znači, poslušati. Ali ako budemo gonili svoj život, ovo je tebi obaveza, ovo je meni vađib, onda tu može biti život suhoparan. Pa treba da bude tolerantnosti od strane muškarca i od ženi. Da, ovo su velika pravila od kojih mi ne odustajemo, ali ima tu i treba da bude tolerantnost. Pa muž zakazao u određenom momentu, pa žena zakazala i tako da se te stvari balansiraju. Isto tako, poznato u ono pravilo i svi ga znate, i muški i ženski, Mm, žena ima obavezu da se odazove mužu kada je pozove u postelju, osim ako ima za to validan širijetski razlog, kao što je bolest, mjesečnica ili nešto drugo. Isto tako, obaveza žene prema mužu jeste da bude povjerljiva prema njemu, da čuva njegov imetak, da čuva njegovu kuću, da čuva njegovu djecu. Imate, znači, situacija kada žena jednostavno u odsusu svoga muža ne pazi njegovu kuću, ne pazi njegovu djecu, ne pazi njegov imetak. Isto tako u islamu, a možemo mi to mnogo i dokučiti, koristi žena ako želi da iziđe iz kuće, treba da zato traži saglasnost svog muža. Neko će kazati što je islam komplikovan i težak. Dobro, zamislimo situaciju, došao čovjek sa posla, bio na ili cijeli dan, nabacio, dođe u kuću, nema ženi. Ne zna gdje je, ne zna šta je. Možda je neko kidnapovo, možda otišla, možda ovdje, možda ondje. Ali kad žena kaže mužu, ja ti ćeš doći s posla, ja ću pola tri trebam otići kupiti podmiru. Jel ok? Jest. Znači, pa Islam čuva sve ono što bi moglo dovesti do problema. A to ne mora znaš da svaki dan žena svaki put izlazi, mogu li? Znači, muž i žena, kad imaju jedno u drugo povjerenje žena, kaže mu ženi, kad god hoćeš da kupiš podmiru, iziđi, ne trebaš me pitat. I tako dalje. Ali, da bi zaštitio njihovu čast i harmoniju u braku, Znači žena treba da traži dozvolu kada izlazi iz kući. Isto tako <clears throat> da ne pušta u kuću nikoga od muškaraca osim sa dozvolom svoga muža. Nažalost, danas putem interneta nerijetko se u kuću puštaju mnogi i mnogi insani sa kojima muž nije zadovoljan. Od prava muža jeste i to da žena se njemu posebno dotjera i da se za njega samo sređuje, i zadnja stvar, da mu bude zahvalna, jer smo rekli, muž je taj koji radi, žena sjedi kod kući. Pa je logično da mu žena bude zahvalna. Dobro. Imamo još dvije stvari u ovom predavanju, dvije stvari, a svaka od njih je opet malo poduga. Mi smo u 70 počeli, jesu, imamo još jedan Kako pridobiti srce supružnika obostrano? Ovo pišite, ovo vam je veoma bitno. Prva stvar, bogobojaznost. Vjerujte, ako zasnujete svoj brak na odnosu prema Allahu Đelešanhu. Nema ništa ljepše što čovjeka ili ženu može e, privući kod njegovog supružnika od bogobojaznosti. Kad insan vidi osobu koja dovi, koja plači, koja klanja, koja čuva svoj pogled, koja neće haram, njegovo srce, osim da mu je srce ne znam ako neki tvrdi John, onaj da to ne primijeti, da tu osobu ne zavoli zbog tog njenog momenta. Znači, bogobojaznost, ona se neminovno reflektuje na naš odnos u braku. I rekli smo obrnuto. I govorit ćemo poslije o problemima, Nelogično je da muž i žena zajedno rade harame, zajedno uplaćuju onaj igre na sreću, zajedno idu na more i tamo gdje ne treba da idu, zajedno ovo, zajedno ono. I sutra kad dođu problemi, kad šetan uđe u kuću, kao šta je sad ovo? Ne možemo očekivati Allahu beričet u kući u kojoj nema meleka, u kući u kojoj neprestano šetan vodi kolo svoje. Pa znači početi naš, znači kako pridobiti srce supružnika? Našim iskrenim odnosom prema Allahu. Broj dva, maksimalno se truditi da čovjek u kući bude ozaren, vesel, nasmijan. Svakako da to ostavlja velikog traga. Zamislite, čovjek dolazi kući s posla, cijeli dan radio, ovako, onako, dođe u, kod kuće, žena voliki joj podočnjaci, kisela, počešljala se petardom, nikakva. Paša, on sam zalupi vrata i vratio se cijelu noć opet malterisat, sam nemoj da je gledam, veli bogati takvu ali kad dođe ona počešljana, uredna, namirisana, vesela, to je, to je drugačije, znači definitivno. Muslimanska kuća treba da bude prepuna selama. Allah, Allah poslanik ali se nam kaže da je selam razlog da se ljudi zavoli, a kad se zavoli to je razlog da uđu u džennet. Pazite, pogledajte ovaj lanac. Nazivanje selama je razlog da se zavolimo, a kad se zavolimo, kaže, tada ćemo ući u džennet. Pa muslimanska kuća treba da bude prepuna selama. Kada čovjek ulazi u kuću, naziva selam. Izlazi iz kući, nazove na telefon, djeca dolazi iz škole, idu u park, vraćaju se. Neprestano da kuća bude prepuna selama. Nažalost, kod nas primjera radi, e, ljudi ne znaju da je sunnet nazvati selam prilikom izlaska iz kući. Kada se prekini razgovor, znači čovjek razgovarao s osobom, na početku kaže selam alaikum, na kraju opet kaže selam alaikum. Velik broj ljudi to kod nas ne zna. Pa oživljavati sunnet nazivanja selama u kući. U kojoj kući ima selama, tu ima rahmeta, tu ima milosti i tu ima sreći. Isto tako, pridobiti ljudsko srce supružnika poklonom da muž uvede sebi s vremena na vrijeme praksu da svoj supruzi nešto kupi i obrnuto. Naročito ako znamo da nešto određena osoba priželjkuje, da voli, da čeka i tako dalje. Poklon se ne gleda u njegovu vrijednost, već se gleda u znak pažnji. Pa znači da čovjek u hefti dana, u deset dana kupi supruzi čokoladu, žena njemu kupi neku košulju, miris, parfem, nešto, ali jednostavno da da znači pokažu jedno drugom da o njemu misli. Znači, čovjek je bio na poslu, vraća se umoran, teško mu, nosi toj i svojoj supruzi. Iako takav umoran, on nju na nju nije zaboravio. Nosi joj čokoladu na kojoj piše samo ti. ja, nosi onaj crveni jastučić, na njemu piše volim te gore, dole i tako dalje. Znači, poklon ostavlja velikog traga na ljudska srca. Boži poslanik kaže, udjeljujte poklon da biste se voljeli. Mi imamo jedan problem veliki, što nerijetko hadise koje čujemo da se odnose na druge muslimane, ne znamo da se odnose prvenstveno na vrak. Niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Kada bi muslimani živjeli po ovom hadisu u braku, ovaj hadis treba u braku da bude prije nego u ulici. Neće niko od vas vjerovati dok ne bude bratu muslimanu, voli ono što voliš sebi. Ok, žena, da li voliš ti da tebe muž vara? Ne volim. Pa nemoj ti muža. Muž, da li ti voliš da tebi neko opsuje? Ne volim. Pa nemoj niti psovat i tako dalje. Pa znači, sve što ne voliš sebi, prvenstveno nemoj voliti svojoj supruzi, a tek nakon toga ulici. Pa i ovi pokloni. Mi nekad odemo negdje, šta ja znam, odeš, otputuješ u neki grad i nekom sumah babu doneseš poklon. Ekstra. Ali tvoja supruga i tvoje dijete su deset puta prioritetni da njima prvo doneseš. Isto tako, od stvari koje pribavljaju znači, ljubav ljudsku jeste lijepo i pažljivo slušanje. Znači čovjek da se nauči, o tome ćemo govoriti kad budemo govorili o rješavanju brašnih problema, lijepo i pažljivo slušanje. Narošto u današnje vremenu, znači ovaj turbo život, svako ima neku potrebu da nešto kaži. Pa je veoma bitno da, da ima drugu stranu koja će ga saslušati. Isto tako, pridobijanje ljudskih srca se dešava na način da kada neko ima potrebu da ti budeš taj koji će mu to riješiti supruga se žali, pa znacima da je bolesna, dobro, ti inicira, dobro, kad ćeš doktoru, zašto ne ideš i tako dalje. Ima neki problem materijalni, problem psihički, fizički, da muž bude taj koji će joj pomoći i obrnuto. To pribavlja ljudsku ljubav. Mnogo pažnije posvetiti izgledu odjeće, obuće i sve ostalo, znači kada je u pitanju i muž i žena. Svakako žena treba djelimično više iskazivanje ljubavi. Ja sam o tome govorio i mogli ste možda slušati po internetu. Nažalost, ljudi nakon godinu, dvije ili tri zaboravi na nešto što se zove update ljubavi. Zna, kaže da je volim, šta ću više govoriti? Ne, treba neprestano. Allah poslani pitaju, ko ti je najdraža osoba? A iša. Pa znači da muž svojoj supruzi kaže, volim te, svaki dan sam, volim te, volim te, da joj probije glavu sa tim. I ona njemu. Da on nema ni jedan posto sumnje da ona njega voli. Znači, i to je lijepa stvar. I na kraju, kako pridobiti ljudsko srce i pažnju? Arapi to zovu mudarat. Ja to ne znam prevesti na bosanski, ali nešto ko neka pronicljivost, ali u našem onom žargoru nekad se malo pravi budala. Znači jednostavno imate neke stvari koje čovjek da bi pridobio ljudsku znači pažnju i srce, ne treba na sve da obraća pažnju, malo nešto Kažu Arapi, te gaba, malo se praviš da nešto ne vidiš. Pa desilo se nešto, malo ti se okreni ko gledaš kroz prozor, nisi vidio da je se to desilo. Ako insan sve vidi što se dešava, onda je pitanje koliko će tako dugo izdržati. Pa znači da se insan djelimično jednostavno neke stvari, hajde da kažemo, kao da ih nije vidio. Za kraj ovog predavanja, sunnet i mi živimo naš život pokušajmo neprestano u, uokviriti u sunet Božijeg poslanika ali salatu veselam da vidimo Božijeg poslanika kao muža. Samo 7-8 naslova i time pre, predavanje. Iako bi ovo trebao da bude kompletan ders. Božiji poslanik kao muž. Prva stvar, volio je svoje supruge i o tome ih je obavještavu. Pa onaj ko hoće da slijedi sunnet, treba da voli svoju suprugu i da ih obavijesti o tome. Isto tako, bio je blag i šalio se sa njima. Boži poslanik kaže nikada nije blagost bila u nečemu da to nije uljepšala, a nik, uljepšala, a nikada blagost nije izuzeta, iščupana iz nečega da to nije unakazila. Pa insan treba da bude blag sa svojom porodcom i da se zna našaliti. Boži poslanik ali salatu wasalam, znači imate mnogo primjera da se šalio sa svojim suprugama. Isto tako, Boži poslanik nije mu bilo teško, pomagao je u kućnim poslovima. Pa nemoj da doživite da je to, kod nas to ljudi zovu papučarstvo, ali je to sunne da Boži, Boži poslanik ali se ratu sam svojim suprugama je pola, pomagao, a Iša radijala tarna kaže Boži poslanik je ušivao svoju odjeću, Boži poslanik je muzao ovcu, pomagao u kućnim poslovima i tako dalje. Pa znači svakako pomagao, nije on sve radio. Nerijetko neko ove hadise citira, pa sad ovo, žena će sjecati, a Iša je rekla poslanike, hajmo, Pomago, nije sve radio. Jednom heftično usisat kuću, jednom heftično oprat suđe, ok. Ali nemoj da ga svaki dan perim, onda sam ja žensko, Allahu ekber. Isto tako, bio je odan. Bio je odan svojim suprugama, a Iša radijallahu ta'ala kaže, Boži poslanik je znao zaklati ovcu i svu bi tu ovcu podijelio kolegicama Hatidžinim nakon njene smrti. Pazite, Hatidža umrla ali iz odanosti prema njoj, poštovanju i respektu, on je njenim kolegicama i prijateljicama davao poklone. Pa insan treba znači da pazi na tu dimenziju braka isto. Isto tako, Allah poslanik ali sad sam se u, uljepšavao svojim suprugama. Iša kaže, Boži poslanik kada bi ušao u kuću, prvu stvar koju bi činio, čistio bi mi svakom svoje zube znači da njegove supruge od njega ne dožive nikakav neugodan miris. Isto tako Boži poslanik je podučavao svoje supruge, pa ako se desi da čovjek znači je učeni od svoje supruge, treba da odvoji vremena za svoju suprugu i da je poduči onome što joj je potrebno i što je interesuje. Isto tako, zapamte danas, nigdje nema ni jedna predaja da je Boži poslanik udario svoju suprugu nikada Božji poslanik nije udario suprugu. Pa imate dođu nekad neki ljudi, najlakše bi bilo nazvat neki rohani i krkani, pa udari ženu i slomi joj nešto i kaže, e, pa to pokušava umotati u celofan vjeri. Ako hoćeš da slijediš sunet Božijeg poslanika, ali se u wasalam, Božji poslanik nikada svoju nijednu suprugu nije udario. I zadnja stvar, Božji poslanik je bio maksimalno pravedan prema svojim suprugama. E, ovdje se zaustavljamo, ako Bog da, pravimo pauzu 10 minuta i onda se vraćamo četvrtom možda i najinteresantnijem i najbitnijem predavanju. E, Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah Rabbil Alamin ala Rasulillah Mi se vraćamo našem seminaru, četvrtom predavanju koji je možda u datom momentu možda i najbitnije predavanje. U ovom predavanju ćemo govoriti, nakon što smo govorili o braku, kako se stupa u brak, Svakako neminovnost je da u svakom braku mora biti problema. Pa ćemo govoriti o nekoliko stvari. Govorit ćemo o greškama žena prije braka i u braku, samo specifično za žene. Govorit ćemo o greškama muškaraca, specifično samo za muškarce. Govorit ćemo o razlozima nastojanja e, problema i na kraju kako rješavati probleme. Četiri velike teme, svaka od njih možda e, traži cijelo predavanja, ali evo pokušat ćemo. Znači, kada su u pitanju greške žena, imamo 13 grešaka, a muškarci 23. Pa eto, pišite. Mi smo vas da bili napredni. Pazite, sve ove greške neke su manje, neke veće, ali generalno treba na to paziti. Kod žena je više primijetno da prije braka, a i u braku traži savršenstvo. Jednostavno zbog nekih sitnica su spremne da žrtvuju brak i tako dalje od grešaka jeste i nepostojanje želje da se balansira sa roditeljima svoga muža. Pa dosta puta se dešava da jednostavno mnogi problemi u braku nastaju iz tog momenta. Jednostavno žena ne želi da balansira te znači odnose. Svakako da tu treba da insan bude objektivan, ali opet ta žena treba da zna da su roditelji njenog muža bili glavni razlog da on ipak postoji na, na Dunjaluku. Isto tako da nelogično očekivati da ona se svakim danom možda svađa sa njegovim roditeljima i da on nju opet voli. Mora to ostaviti traga, pa pronicljiva žena će pokušati i kroz tu prizmu, pazijeći roditelje svoga muža, da pridobije njegovu ljubav. Od grešaka jeste iako je na našem podneblju i nije to nešto puno zastupljeno, ali bude slučajeva da žene ne paze na svoju higijenu, dotjeravanje i uljepšavanje za svoga muža. Nerijetko se zna desiti da žena kada ide negdje u posjetu rodbini, kada izlazi na ulicu, da mnogo vremena posveti e, dotjeravanju svoga tijela, kose i svašta nešto, dok kada muž je u pitanju, e, onda je to mnogo manje. Isto tako od grešaka prisutni kod žena jeste nezadovoljstvo i nezahvalnost. Pa bi žena trebala da pazi na ovo svojstvo. Inače, kuća mu'minska bi trebala da bude prepuna zahvalnosti. I o tome ćemo govoriti kod muškaraca. Pa bi muž trebao da bude zahvalan svojoj supruzi svakodnevno čisti, odgaja djecu, kuha i tako dalje. A isto tako i žena da bude zahvalna mužu on je taj koji donosi znači ono što im je potrebno od egzistencije, pa bi kuća mu'minska trebala da bude prepuna prepuna zahvali i šukra i to bi ostavilo velikog traga. Ja sam ubijeđen, ja evo govorim iz aspekta nas muškaraca, da žene znaju šta znači muškarcu da mu rekne šukren, Allah te nagradio, Znači čovjek kad donese jednu turu iz supermarketa da mu žena dobro jednom srčano rekne šukren, on bi još donio još jednu turu samo da mu još jednom rekne šukren. Ali, nažalost, malo je žena koje to znaju, pa kad vam zafali stvari u kuhinji samo mužu šukren, vi ćeš kako čovjek donosi. Dobro, isto tako, žene su više sklone od muškaraca da drugi obavještavaju o problemima u braku. Pa ćete vidjeti da malo, malo na Facebooku sestra imam problem, ko će mi riješiti, kako ću, šta ću i tako dalje o tome ćemo govoriti poslije, ali govorimo ovdje samo o toj sklonosti da su žene malo više sklone da probleme u braku iznose u javnost. Isto od grešaka, obrnuto onome što smo govorili, nepokornost u dopuštenom. Jednostavno, kada žena nije pokorna mužu onome što traži od nje, neminovno to vodi ka problemima. Isto tako, odbijanje muža, kada muž pozove, pozove suprugu u postelju, Pazite, opet smo rekli, brak treba da bude zasnovan na harmoniji, treba da bude zasnovan na respektu, na poštovanju, na uvažavanju. Pa i muž neka treba, njemu je došlo 5 do 12, pa da kaže dobro, hajde ja ću nešto osaboriti. A i žena isto, tako govorim ovdje o intimnom kontaktu. Ova možda mlađa raja, možda neke stvari oni ne mogu e, pojmiti. Da imate momenata da neko od supružnika njemu je do intimnog kontakta, a drugom nije do toga. E sad neko treba popustiti. Ili će onaj kome je došlo 5 do 12 popustiti pa otići se hladnom vodom istuširati. Ili će onaj kome nije do toga, eto, malo da ugodi drugoj strani. Pa treba znači tu da bude malo harmoni, da ne bude haram, halal, moraš, ne moram i onda nema tu bračni harmonije. Isto tako žene treba da pazi kada je u pitanju direktno i indirektno uvođenje ljudi u kuću, direktno mislimo, baš direktno, zamislite čovjek dođe u svoju kuću, sa njegovom suprugom sjedi neka nepoznata osoba ili ode tamo na njezin profil, ona tamo 360 frendova neki ima, pa ne mogu biti svi familija čovječe ko da su najveće onaj onaj kod Arapa. Tako da treba paziti na osjećaj svoga muža kada je u pitanju kontakt sa drugim muškarcima. Isto tako, izlazak iz kuće, rekli smo, bez muževe dozvoli, prekomjerna ljubomora. Imate žena, znači ljubomora je jedno od najljepših svojstava. Muškarci opet nekad idu dole, kod njih djelomično nema ljubomore, a žene prekomjerno. Pa se ježe od razno raznih nekih stvari od kojih ne treba da se ježe, pa tako da znači e, u islamu mogu neka svojstva biti lijepa. Pazite, vi imate bolesni ste i doktor vam dadne jedan jednu tabletu da pijete dnevno. Kaže, ima, znaš što meni se žuri, dok treba tu popit komada odmah ok. Paša, vičeš sutra kad završiš gore na cumu. E, tako isto i ljubomora. Ona je lijepa, ali ako bude prekomjerna, može polučiti negativne rezultate. I zadnja stvar jeste, rekli smo na početku, Islam tako gradi e, porodicu, da je muž taj koji obezbjeđuje egzistenciju, žena je ta koja boravi u kući. Pa žena je ta prvenstveno koja treba da odgaja djecu. Pa za postavljanje odgoja djeci prvenstveno počinje da je krivica od žene, a svakako i muž ima svoj udio. Ovdje se samo dotaknuti minut. Nemojte kada je u pitanju ženska populacija da nasjednijete na teoriju zapada kada je u pitanju emancipacija, da žena treba da bude kao i muškarac u svemu, Allah Đelšanu nas je stvorio različite. Žena je mehka i blaga, muž je krut i grub. I svako odgovara za ono što mu je povjereno. Žena cijelu noć ljulja bebu i ona cijelu noć plaće i ona ga opet grli i ljubi. Ja kad mi dijete plaće tri minute, 4 minutu, ženi dadim ultimatum, ženo, neko će leti kroz prozor, bište mi sobi. Ne mogu, ja što ti htio trpit, srce mi kuca, a čovječe, malo izletit će mi. A žena može, zato što je Allah stvorio tako blago. A žena da mora danas cijeli dan nabacivat maltu, došla bi kući, izbacila bi oči i ruke kaj crknuću. Ne može, zato što je insana Allah stvorio cijeli dan malteriši i kući dođe i skakuće ko leptirić po kući. Pa je žena blaga i nježna i Allah je stvorio da može odgajati djecu. A muž je malo grub, kruda, može zarađivati na faku. I onda kad dođete i kažete daj ovu blagu da ona bude vama, ovaj grubi da bude vam. I on ti odgaja djecu, u njega je sve sa pleskama i bacanjem kroz prozor. A žena, ne mere ona voz kamion, ne može ona biti varioc, ne mora ona biti bokser, žene se boksaju, ja rab! Gdje će se žena boksat? Kategorija, kaže, teška kategorija, žene se boksaju, ja rab! Sjedi kod kuće, bona, rađaj djecu, odgaje djecu, ona se boksa, ona vari, ona voza kamione. Allahu se višnji. Ali dijete kad je dala u obdanište. Ja, Pa nemojte nasjesti na tu teoriju. Pazite, mora da znate, završimo sa ovim ovaj dio. Allah je stvorio kosmos i dao je sistem kako fercera kosmos. Kad pomr, samo jednu kariku u kosmosu pomjerite, dolazi do problema. Jeste li vidjeli prije nekoliko godina je bila afera u Americi, počele izumirati pčele. Jedna mala životinca izumiri. Amerika se sva trese, nema pčela. Nedavno sam čitao podatak da tamo negdje u Kini je došlo jedne godine da su ljudi došli na ideju da ne, da ne dopuštaju vrapcima da se spuštaju na žito. Pa su izmislili kinezi bubnjeve i lupali, vrapci ne mogu nikako se spustiti da uzmu malo žita, lete toliko u zraku i padnu mrtvi. Pa kad je nestalo vrabaca, ha, a vrapci kad jedu žito jedu i skakavce. Nestalo, nestalo vrabaca, pojavili se toliko skakavci da je od tih najezdi skakavica umrlo 50 milijuna ljudi. Ja samo nestalo vrabaca u ovoj velikoj kariki kosmičkoj, odma 50 milijuna ljudi mrtvo. Tako kad dođe zamjena teza, kad žena ode se boksat, a muškarac ode da odgaja djecu, prvenstveno, znači da s njima sjedi, da i on pere pampers i mijenja i vidjet ćeš kako će ga on zalijepiti, paša. On će mu ga staviti nagla mjesto kapi. Nije mu struka to sto posto. Može biti vanredna situacija čovjek da pomogne žena nekada mora da radi, to su vanredne situacije su nešto drugo. Mi govorimo o načelima. Pa nemojte nasjesti na teoriju emancipaciji kao žena treba da bude sve ko muško. Da je trebala da bude i ko muško, Allah je stvorio jednu vrstu koja bi se zvala muškarci i to je to. Znači Allah stvorio dvije vrste i svaka vrsta odgovara za ono što se od njega traži. Dobro, greške mu uživa. O, teško vam se, 23 greške. Pišite, prva stvar, zapostavljanje svojih roditelja nakon žendbi. Pazite, kada stupate u brak mora da znate da su roditelji vaši tada najosjetljiviji. Dolazi neka strankinja, ukrala je naše dijete. Tako to oni doživljavaju. Pa ako ne budete mudri da njima pojasnite da vas niko ukro nije, da ste vidjeli njihovo dijete, da ih pazite, da dolazite, morate paziti na taj moment. Druga stvar, muškarci prave grešku kada ne žele da balansiraju između supruge i majke. Jest teško, morate vi stati i da budete meta, gađate i mama i, i žena. Ali paša ti kad se skloniš nisi meta, onda one jedna drugu gađaju. Ali kad se one gađaju, onda neko će nekog pogoditi. Neko će nekom oko izbit. Neko će korambo navrnuti na, na strijelu, onu bombu i tamo na drugu stranu. Gru. Pa znači muškarac je autoritet ženi, autoritet majci. Ali ako pusti njih dvije, ova nije ovo je autoritet, ova nije ovo Tu, tu dolazi do rata. Isto tako, greške muživa jeste da previše sumnjaju u žene. Insan bi trebao da ima lijepo mišljenje o svojoj supruzi, sve, ne daj Bože, dok se nešto ne potvrdi suprotno tome. Vjerujte, tako mi Allah nekad znaju postaviti ljudi katastrofalna pitanja, ali da vidite samo kako ljudi u azabu žive. Spomenuo vam jedan slučaj koji mi se nedavno desio, ali ne mogu koliko je gnusan koliko čovjek može živjeti sa svojom ženom u porodici, a koliko joj ne vjeruje. Da čovjek ne vjeruje svojoj supruzi, da jednostavno ne vjeruje da su njegova djeca njegova djeca. Pazite, koji je to azab da živiš u kući da ti ne vjeruješ da su tvoja djeca tvoja djeca? Nema, to je džehennem još na dunjaluku. Isto tako, omalovažavanje suprugi, rekli smo čovjek treba da se prema svojoj supruzi obhodi kao da je to njegova sestra, jer je ona njegova sestra e, znači povjeri. Pa sve što voliš da neko radi tvojoj čerci, tvojoj majci, tako treba da se opodiš prema ženi. Isto tako, bespravno uzimanje imetka od supruge. Zafalilo para, ženo, kaj trebaš nam dat dug, ali on već na nije to nikad vrat u životu. Ili žena mu dadne pare i on nakon tri dana ljut, ljud, non stop glavom lupa u zid. Pa ona veli, pa je li to ono zbog onog duga? Pa nije, eto, nije, znaš ma halalim ti, sam daj da, da, se jednom nasmije čoveče, on ono lafo ljud što mora njoj vratit pare. I ona jedna, ma hajde halalim ti, sam se nasmije čoveče. Pa je to neispravno. Znači žena koja ima imetak, čovjek ima potrebu za tim metkom da čovjek uzme i da vrati. Isto tako neprestana kritika. Znači imate ljudi, njihov život je kritika. Ništa, nema nikakve pozitivnosti, samo negativnosti, samo kritika što je neispravna metoda. Isto tako, nedavanje podrške ženi i nezahvalnost. Pa ćete vidjeti ljudi da ono što njegova supruga radi, da je to nešto znači minorno. Ba, pa šta je, šta si danas uradila? E, eto, to je. A paša, on jedan dan, samo se žena razboli i treba onda opere suđe. Kaže, ženo, koji su nam tanjiri, nikad nisam znao da veliko tanjira imamo do danas. Kad i on treba oprat, kad jednom trebaš pampers promijeniti djetetu ščipu, ovdje staviš na nos, uroješ se, utušiš dok jednom to primotaš i to kako primotaš. Pa ti ženski poslovi su pod novim zacima čoravi, ne vide se, ali su znači dosadni. Pa insan treba da bude svjestan znači da, da onaj uloge koja koju čini njegova supruga u njegovoj kući. Isto tako Bespotrebno bojkotovanje i izbjegavanje supruge. Imate stara na nazovu muž, ne pričamo, kaže 15 dana, 20 dana, 3 mjeseca i tako dalje. Zamislite koji azab živiš u kući i ne govoriš sa svojim čovjekom. Aj dobro, možda u nekoj datoj situaciji, jednom, dva put u životu, dan ili dva, ok, ali da je to kontinuirana praksa, malo, malo ne pričamo i to koliko, po 15-20 dana, ne treba ti veći azab na dunjalku. Isto tako, mnogo vremena provođenje izvan kući. Imate, znači to su naša braća, hajmo na kafu, eto me, hajmo na kiku, etome, eto me, hajmo na kupanje, hajmo na rafting, i on ti je uvijek letići, on uvijek mu musafir, uvijek spanja namaze, nikad nije kod kući. Pa čovjek treba prvenstveno zna da ima obavezu poroci, a ono što mi imamo poroci stiče, alhamdulillah. Isto tako, širenje tajni bračnim intime. Žene su više stidne, pa one se stide to širiti, a muškarci to kao dokazivaju svoju neku muškost, pa onda ljudi pričaju mnoge stvari koje su islamom zabranjene. Isto tako, <clears throat> nerazumijevanje određenih vanrednih situacija kod žene je greška kod muškaraca, Žena jednostavno ima mjesečni ciklus, ima postporodni ciklus, nifas i tako dalje, pa čovjek treba da to uvažava, jer naš narod kaže ženu koja je trudna, kaže u drugom stanju, drugo, znači nije to ona tvoja prva žena, ona je sa ovaj je drugom stanju. Moraš to uvažavati, ne budeš uvažavao, paša vjeruj, sam će se tebi odbiti od glavu, ništa više. Ona upo zime kaže da mi ja šlama, trudna. Paša rodi, neđe, nađi zaleđeni, odledi, samo i nađi i završena stvar. Iz Kine tam poručiš Kinezi, sve živo imaju, u ljeti, zimi imaju ašlame. Poručiš kilo ašlama i riješio si problem. Isto tako, rekli su malo prije sunet Božijeg sam da nikada nije udario svoju suprugu. Imate ljudi koji to pokušavaju umotati u celofan islama, pa znači bez ikakvih granica i bez ikakvog razloga tuku ženu što je svakako suprotno sunnetu. Od grešaka muškaraca jeste požurivanje sa razvodom braka. Govorit ćemo malo poslije o tome. Zato što u islamu razvod braka u rukama muškarca. Pa imate jednostavno muškaraca, desi se mali neki problem i gruh šta? Razvod braka. E, kad on tri dana usisaje kuću, kad peri suđe, kad djetu mijenja pampers, o, zovi Safeta, e, še, ja razleo ženu, ali ja sam bio poludio, a ne znam šta sam rekao, jel taj razvod pao, nije pao, a, pa je u islamu velik broj ljudi ne zna pravilo žena ako je imala mjesečnicu pa se okupala, pa imala spolni kontakt sa mužem, šta god da napravi od problema, ne može se razvet, haram je, neispravno je, dok ne prođe mjesec dana, pa dobije mjesečnicu, pa prođe mjesečnica, pa se okupa, pa postane čista, tek tada je možeš razvesti. Ja, rab, ko će to dočekat čovječe? E to hoćeš Rije da ti malo ohladiš se kilu leda staviš na glavu da se malo procesor ohladi. Ne hladi ti, uzmeš dvije kile leda pa staneš na njih nogama, pa ti ozdo hladi ozgor. Kaže, ne, ne koristi otvori prozor pa na promahu. Pa nek te još i promaha promaši. Ne žuri s razvodom, najlakše je razvest. Najlekše je razvest, ali da taj razvod braka bude zaista donešen na osnovu razmišljanja. Hladni glavi, čovjek kaže ja sam odlučio, razmislio, ok, ali čovjek pod emocijama, u problemu nikad. Isto tako, imamo drugu stvarnost, a to je da čovjek trpi mnoge stvari u islamu kao ne smijem razvesti ženu. Ja sam to navodio primjera, ne volim da navodim. Jedne prilike mi došao jedan brat, kaže žena me ubi šeh, ubi me. Kako te reko ubi? Ma kaže šako me u glavu ubi. Ja, rab, je li moguć? Kaže, šeh je zboga mi. Pa rekao, što se ne razvedeš? Pa kaj mi ako me razvedeš, nošćeš me na duši. Ma reko ja ću je nosit, slobodno razvodi, Allah te uputio, čoveče. Ubi čovjek, glava mu otekla ko bumbar, čoveče. Isto tako, za postavljanje djece nakon razvoda braka, ovo se odnosi na koga? Na muškarce. I sad samo u Sarajevu koliko imate slučajeva, samohrana majka, petero djeci, četvero ili troje, muž je otišao negdje izvan granica BiH. On uživa, a supruga odgaja djecu, ne šalje novac, ništa. Zapamte, znači čovjek kad se razvede sa suprugom, nije se razveo od svoje djeci. Allah će ga pitati za njegovu djecu, za njihov odgoj. Mora im obezbijediti hranu, odjeću i stanovanje. Nažalost, nažalost, veli broj naše braće pada ovdje. Allah će nas pitati za našu djecu tu. Da li smo se mi razveli sa majkom ili ne, to je nešto drugo. Majkom, nije, znači naši djeci. Ali naša djeca ostaju naša odgovornost. I vjerujte da nema grada u Bosni gdje nemate nekoliko porodica na taj kalup. Brat se razvede, on ode, ostaju djeca sa majkom. Pa se čuvajte, to je jedna od najvećih nepravdi prisutni u današnje vrijeme kod muškaraca. Isto tako, ljudi ako dođe do razvoda, zaboravljaju sav hajr. Čovjek živio sa suprugom 15 godina. Živjeli i lijepi momenata i loši. Kada se razvedu, on samo spominje loše momente. Pa je to nepravda. Čovjek kad se razvede sa ženom, završena stvar. Razveli smo se i gotova stvar. Ali je pravedno da čovjek spomene i lijepe momente koje ima u životu. Isto neispravno je od grešaka muškaraca porediti ženu sa drugim ženama. Zapamtite, nikada se nije riješio problem što je neku poredio ženu. Kako hasne? Ostavi se hasne, ja sam tvoja žena što nisi ženio hasnu na vrijeme, paša. Pa je neispravno porediti suprugu sa nekim. <clears throat> I za kraj, ovo ćemo preskočiti. Dobro, nakon što smo vidjeli greške muškaraca i žena koje ako izbjegnete vi prije braka i u toku braka vjerujte da ste riješili 60% problema. Sada imamo po onoj formuli da vidimo u braku odakle dolaze problemi. Ovo je veoma bitno. Kada isključite ove sve faktore vjerujte da ste riješili preko 80% bračnih problema ovih 10 faktora ako ih isključite. Ako ne dozvolite da se ovi stvari dešavaju, niste dopustili dešavanje problema. Prva stvar, Rekli smo na početku, nepreciziranje stupanja, razloga stupanja u brak. Ako ne precizirate, imat ćete problema. Ako precizirate, riješit ćete mogli probleme. Pa žena treba da zna zašto stupa u brak, muž treba da zna i da jedni drugo obavijesti. Pa da vide jesu li jedno za drugo. Isto tako, za postavljanje pitanja parametara jednakosti, one kifae koji smo govorili, parametar jednakosti da čovjek pazi, ok, hoće da se ženi, ne da to bude pod emocijama, da vidi tu djevojku, znači da li su oni srodni jedno drugom i da li ima bliskosti, znači i jednakosti među njima. Treća stvar, prevara i laž. Jedan od najvećih problema u braku dolazi iz ovog hodnika, prevara i laž. Uzmite sebi pravilo i po njemu živite maksimalno. Uvijek istina i nikad laž. Bez obzira, desio se problem, ok, problem pogledajmo u oči, ali nemojte nikada varati i lagati. Što kaže naš narod, u laži su kratke noge. Slagat ćeš jednom, dva put, prevarit ćeš jednom, dva put, ali će se to razotkriti. Pa pokušajte izgraditi svoj brak na maksimalnom povjerenju. Imaš mobitel, nema na mobitelu za tvoju ženu šifra. Imaš ljudi na mobitelu šifra, on je svaki drugi dan i zaboravi. Na laptopu jedna šifra, druga šifra, treća šifra. Halo, čega šifra? Koga šifra? Koda, koda ti laptop stoji na, autobuskoj stanci, čovječe? Šifr tvoje, laptop u tvoje kući, od tvoje žene i tvoje djeci. Ali, dok imaju šifre, hm, odmah šetan kaže, a šta je iza šifri? Nešto sakriva. Pa znači, čuvajte povjerenje u porodici. Nemojte ništa činiti što će okrnjiti povjerenje. Gledaš nešto na laptopu, žena otvori vrata, ti nešto spustiš iz kao... Ha, jednom. Drugi put žena opet ode, žena namjerno otvori, ti opet spustiš nešto. Nešto kriješ. Odma, znaj, šetan, on jedva čeka tu situaciju. E, eno ga, vidiš, varate. On sad tam ima 16 rendica, sa njima se dopisuje. I znači, čuvati povjerenje. Nemojte napraviti nikakav postupak koji će dovoditi vašeg supružnika u sumnju. Budite maksimalno otvoreni. Bez ikakvih tajni. Evo moj e-mail, evo moj laptop, evo moj mobitel, evo moja torba, evo moje auto. Jednostavno nemojte dozvoliti šeitanu da mu otvorite vrata, da uđe kroz, znači, u vašu porodcu na ova vrata. Isto tako Čuvajte se utjecaja vanjskih faktora. Kad kažemo vanjski faktor, prvenstveno mislimo na porodice. Porodica žene i porodica muža. Zapišite zapište jedno veliko pravilo, ako ga budete praktikovali, živjet ćete sretno. Muž i žena, nakon što stupe u brak, postaje, postaju njih dvoje jedno drugom najprioritetniji. Pa je nelogično da čerka ode kod svoje mame i babi, muž je ono dovuko, on ode kući, a oni, e, ne velja onaj tvoj ovako, ne. Ne može žena dozvoliti da njeni roditelji o njenom mužu negativno pričaju. Nikako. Ako dozvoli, otvorila im je vrata. Izvinite, to je moj muž, on je najbolji, ako ima problema ja ću on to riješiti, ali ne možete pričati o njemu negativno u njegovom odsustvu. I obrnuto. Muž sjedni kod svoje majke i oca, nema ženi, e ona tvoja, vakva je, nakva je, što nije ovo, što nije ono. Ne. To je naša porodica, ja i ona ćemo rješavati naše probleme, izvinite, Allah vas nagradio svakim dobrom. Ali jedan dan ako pustiš, završeno. Ta vrata se ne zatvaraju više. Pa će ti onda biti sutra. Što si kupio, što nisi otišao, gdje ste išli, što hodate, što trošite, što... Čitav život sto. Ne. Znači imaju granice, ovo je poroca, ovo je moj odnos prema vama i završena stvar. Ali obostrano. Ne može žena od muža tražiti da je štiti, a ona kad ode kod svojih čeri, šta god ti ne velja, samo ti dođi. Završena stvar. Ne. Obostrano njih dvoje treba da žive, da svakom daju do znanja ovo je najbitnija osoba u mom životu. I završena stvar. Isto tako, Rekli smo malo prije, ali eto samo da podvučete, za postavljanje seksualnih potreba, intimnih potreba bilo kojih supružnika. Znači, nerijetko se zna desiti, može biti problem kod muža, može biti problem kod ženi. Vjerujte da mnogo problema nastaje u porodici. Zamislite, ja sam znao čuti slučajeve po 10, po 15, po 20 godina supružnici žive, a nemaju intimnu harmoniju u braku. Neko od njih 20 godina trpi. Šta mislite koji to problem i belaj? Pa znači istin treba pogledati u oči, treba razgovarati, treba to rješavati. Isto tako, činjenje grijeha naročito zajedno. O tome smo govorili. Nemojte očekivati brak prepun harmonije, a vi neprestano kršite Allahove granice. Pa počevši od alkohola, od duhana, od muzike, od filmova, od serija i mnogih drugih stvari i zajedno muž i žena. Nemojte onda očekivati Allahu beričet, u toj kući nema meleka, prepuna je šetana i onda šta god da bude, znajte da je od vaših ruku. Predzadnja stvar, odnosno zadnja, nezadovoljstvo materijalnim stanjem uzrokuje mnoge probleme. Jednostavno imate nekad situaciju, Allah još nekom je odredio na faku i završena stvar ali je nezadovoljan on, nezadovoljna supruga, kako Haso, kako Mujo, kako ovaj, manje radi, ima više i tako dalje. Insan treba da se trudi, treba da trči, treba da radi, ali njegova nafaka ne može je povećati nikako ni smanjiti. Treba da bude zadovoljan i to će uz Allahu pomoć svakako biti razlogom, hajde da kažemo, nastanka harmonije. Na kraju, zadnji dio ovog našeg druženja, rekli smo, Imamo greške muškaraca, treba izbjegavati. Imamo greške žena, treba izbjegavati. Imamo razloge problema, treba izbjegavati. Ali mi sve to poduzeli, opet se desio problem. Kako riješiti problem u porodici? Počinjemo sa onim opet temeljom, popravi svoj odnos prema Allahu, Allah će popraviti stanje između tebe i tvoga muža. Ili između tebe i tvoje supruge. Pa kada imamo problem, prvenstveno trebamo početi gdje? Od dovi, na seđdu, u zadnjoj trećini noći, doviti za svoga supružnika. Doviti Allahu Đelešanhu da nam olakša da se riješe ti problemi, da nas zaštiti šeitana i tako dalje. Pa počinjemo uvijek iz tog pravca. Broj dva. Moramo biti otvoreni. Nema otvorenosti, nema rješenja problema. Evo, navješćemo problem da je neko od dva supružnika intimno nije zadovoljan sa drugim. I žena kaže mužu, slušaj, treba nešto razumjeti. Ma daj, bježi, dosadna si. Završi. Ne može se riješiti problem. Osim ako bude otvorenost. Otvorenost je teška, ali braćo, ako hoćemo da riješimo problem, moramo istini pogledati u oči. Pa moramo, znači, gledati istini u oči i otvoreno. Dobro, ženo, sjedi i kaži. Evo sad ću ja kazati svoj stav i tako dalje. Ali mora biti otvorenosti. Broj tri. Stvari odnosno probleme u braku vrednovati njihovom vrijednošću. Šta ovo znači? Nerijetko se dešava da ljudi od sitnica napravi krupne probleme. Evo ja ću vam najesti jedan banalan primjer, sam da skontate. Došao si kući ti kao muškarac, nije gotov ručak. I napraviš aferu oko toga, žena već 15 godina pravi uvijek na vrijeme ručak, ali jedan dan i ti si sad mrga faca, napraviš problem. Okej. Da si otišao u prvu čevapđinicu i kupio koliko vas ima u kući ti žena i jedno dijete, dvije porce čevapa koji koštaju 10 maraka. Tvoj problem vrijedi 10 maraka. A ti ćeš možda napraviti problem, opsovati suprugu, udariti je tamo vamo i možda, ne daj Bože, to će prerasti putem šetana do razvoda braka. A problem vrijedi koliko? 10 maraka. Pa znači pokušajte hladni glavi opet, uvijek imajte leda, na glavu. Čekaj da vidim šta je problem. Pita, ok, koliko kila pite? Pet maraka. Hoću li napraviti problem zbog kilu pite? Znači, pokušajte vratiti problem u njegov e, stadi da vidite koliko on košta. I tako dalje. Pa znači, pokušajte hladne i glavi ne praviti od sitnica krupne stvari. Isto tako, moramo se učiti da se prema supružnicima uvijek ponašamo i žene prema mužu i muž prema ženi onako kako bi mi volili da se drugi ponašaju prema nama. Ovaj hadis ako budete praktikovali živjet ćete sretno u braku. Hoćeš nešto da uradiš, ponašaj se prema mužu kao što bi ti volila da se on prema tebi ponaša. Voliš ti da on bude vesel? Da, budi ti vesel. Voliš ti da on te donese poklon? Donesi ti njemu poklon. Voliš ti da te on ne uvrijedi? Volim. nemoj ti njega uvrijedi. I tako dalje. Uvijek živite po principu što ne volim ja, da meni neko čini, neću ni ja to drugo činiti. I vjerujte, razrahat ćete se. Isto tako, kada se desi problem, desio se problem, pita nije posoljena ili nije ni gotova, nemaju nikako paša. Nemoj nikada raditi jednu od sedam stvari, nikad. Znači ovo trebate naučiti ko pjesmicu, naučiti ko mm, onu tablicu množenja, jedan puta, jedan, dva puta, ovih sedam stvari ne smijem, nikako. Prva stvar, više se odnosi na žene, ali ponekad, nažalost, na muškarce, nikad ne bježate od kući. Tuđe čovjek problem, dođe kući, nema ženi. A tamo kofer, nema kofira, djece, nema, žena odvela djecu. Halo, to je problem veliki. Treba znači se nositi sa problemom. Broj dva, nikada ne upetljavati djecu u problem. Desio se problem, djeco hajte spavajte, hajte se igrajte, hajte u park, ovo ili ono, ali babo i mama rješavaju probleme bez djeci da djeca ne odrastaju pod tim znači pritiskom problema jer djeca oni su malehni i ne mogu to trpiti. Emotivni su i zato ih treba isključiti iz svega toga. Nažalost nerijetko se dešava problem ode babo na posao vaš babo, vaš babova ili obrnuto vaša mama, vaša mama. Ne. Znači djeca trebaju da odrastaju daleko od porodičnih problema. Broj tri Nikad, nikad, nikad, nikad, pet puta napiši nikad i onda napiši šta nikad. Nikad ne odlaziti sihri bazu kad imaš problema. Nerijetko se dešava da ljudi dobro namjerno ima problem, eto i u nas sad je postalo mali i više šta god da imaš problem, prvo daj vod ga nek mu se uči rukja i daj zapisano U nas sad svi problemi sa te strani. Nikada ne treba ići sihri bazima. Očinje ruke je nešto drugo. Ali Nekad dobronamjerno, žena vidi da joj čerka ima problema sa zetom, idem ja tamo kod jednog specijalca, ja ću njima to srediti, usupu staviti, to će biti njima. Možete im na taj način pokvariti život za cijeli život. Nikad, u nikom u životu nisu bazi pomogli. Nikom zapisi Hamajlije nisu pomogli. Samo te napravi da budeš njihov kontinuirani doživotni mušterija bez obzira šta da se desi, ako je zaista problem ove prirode, znači džinsko-šeitanskog dodira, tada se to liječi ljuk, Nikakvi zapisi, nikakve hamajlije, ništa. Nikad. Znači nikad. Rađe umri od gladi, ali to ne čini. Isto tako. Kada se desi problem, nikada ne tražite razvod braka. Znači, bez obzira žena ili muž. Kad je problem u toku, ok, kad vidimo ohlađeni glavi, da ne možemo zajedno oki. Ali desio se problem. I on u momentu afektu žena kaže mužu, e, hoću da me razvedeš, hoćeš li? Od koliko hoćeš? Tri puta, evo tri svetli odjednom. Jer su sad naučili da ima tri razvoda i onda ajde to o, rafalno ispuca. E, onda nakon heftu zovi šeha Safeta. Šehe, ne mogu bez nje, grlim jastuk, povraćam tamo, vamo. A, mrga, što se nisi malo hladio na promahu, u snijeg skoči, na glavu, radi šta hoćeš, sam se ohladi. U problem, u toku problema nikad ne pričati o razvodu. Nikad ga tražiti, nikad ga davati. Možete naučite, nećete naučite, nek vam se pribije po lijeđima pa ćete vidjeti. Isto tako, nikada ne doviti protiv druge strane. Desio se problem, da Bog da, da nema toga u islamu. Znači, hajmo rješavati problem, možemo živjeti zajedno, možemo, ako ne možemo, vam se razvesti, ali doviti protiv nekoga nikako. Isto tako, ovo je samo za muškarce, prijetnja više ženstvom. Desio se problem, e, ću ja tebi jednu još. Hej, paša, sutra supa ide, ti misliš makaroni, ono, miši otrostavljen. stavljen. Popiješ, o, drugu. E, paša. Nema toga. Hoćeš se ženiti, ženi se što imaš potrebu i što, si ubijeđen da se trebaš oženiti. Ali da prijetiš time i da ćeš riješiti problem, vjeruj da možeš samo upast u veći belaj. Pa znači nije to rješenje. Pa ovo sve što vam ja čitam, da samo ne pomislite, pošto ima nekad ljudi, ja se volim malo nasmijat, se o gore dole, ovo je sve Ulema rekla. Sve koga god interesuje gdje postoji dokaz za ovo, ja ću vam kazati u knjigama gdje sam ja ovo preuzeo. I za kraj, u problemu nikada psovati, nikada vrijeđati, nikada udarati, znači sve te stvari trebaju da budu daleko. To je sedam stvari u problemu nikada raditi. Dobro, rekli smo imamo problem, treba nam otvorenost, ne smijemo raditi sedam stvari, dobro šta smijemo raditi? Problemi se rješavaju dijalogom. Dobro, ali podvuste riječ dijalog. Zašto? Da ne bude monolog. Jer monolog je, ženo, hoj vam, sad da razgovaramo. Kriva si, aj kući. Jesmo razgovarali, jarab. Dijalog znači, ženo, ja pričam, ok, priča, i završio, jesam, gdje sa šuti, sa žena priča. To je dijalog. Da razgovaramo i da budemo spremni i kazati i slušati. Ako ćemo riješiti problem ženo, uvijek si kriva, ili imate, vjerujte, situaciju, ti si uvijek kriv, jesam kriv, sam muško i to je to. Ne, Hoćemo riješiti problem, desio se problem, hajmo razgovarati. Razgovaranje iziskuje da vidimo šta je se desilo. Pa moramo obostrano i pričati i slušati. Dobro, nakon toga, Dijalog se ne vodi u periodu srđbi. Desio se problem, kaj, hajmo razgovarat. Ma kakav razgovor čoveče, to je krv, znači tada malo hajde malo popija pa urim, popij kafu, poliži ladan sladolid, nešto radi u periodu tom kad krv, znači šiklja, nije to vrijeme za dijalog. Treba sačekati da se malo smiri strasti, nakon toga razgovarati. Isto tako, definisati šta hoćemo riješiti. Ha, hoćemo riješiti, nije bio ručak na vrijeme. Ok, i onda ti kažeš, dobro ženo, što je nije bio ručak na vrijeme? Ali kaj znaš da ti prije 15 dana nisi uradio tu, ali kaj znaš da ti nije prije mjesec? Ne može se rješavati 10 problema u paketu. Jedan problem se rješava ok, nije bio ručak na vrijeme, hajmo vidjeti. Žena okasnila, nije spremila, prespavala, ovako, onako, rješajmo taj problem. Kad riješimo, rješajmo drugi problem. Ali nemojte u, u problemu upetljavati druge probleme. Ništa riješiti nećete. Isto tako, moramo biti spremni na kompromis. Ne može biti rješenje, ženo bit će kako sam ja rekao i to je to. Pa to onda nije rješenje. To je teror. Nekad bi, može biti muškarac kriv, nekad mora biti žena kriva. U rješenju onda moramo tražiti kompromis. Pa znači, ako ćemo tražiti rješenje, moramo biti spremni na kompromis. Ako će uvijek biti po ženom ili po mužem, onda to nije rješenje, to je diktatorstvo i završena stvar. Isto tako, kada smo razgovarali u dijalogu i uspostavilo je se da je razlog tog problema bio taj taj, da je neko kriv. Taj treba da prizna grešku. Znam, teško kroz, grlo nikako ne ide, ali treba čovjek muško da bude i kaže dobro, kriv sam, ja sam, do mene, problem je do mene, neće se više ponoviti. Pa znači treba jednostavno, braći, samo mi tragamo za rješenjem. Ako ovo ne uradi, ja znam da je to teško, ako ne uradi, nismo ništa riješili. Pa čovjek, može biti žena, da kaže ja sam kriva, neću više. Da prihvati grešku onaj koji je pogriješio, Šta dalje? Još jednu treba progota kremenadlu da se izvini. Da odete sad na ulicu i nekoga slučajno malo udarite ili stanete nekom na nogu ili, ili, šta ćete reći? Izvini. Pa paša, ako se izvini nekom na ulici, tvoja žena i tvoje dijete stotinu puta preći da mu rekneš izvini. I onda kad dođe na, ovo je sad šlag, kaj izvini, kaj e, nećete halalt nikad dana. Ja prokuto šest kremenadli i sad mi još nije šalal. Mora biti s druge strane onda šta? Mora biti da bi riješili problem, privatam grešku, halali, halalim ti idemo dalje. Fali samo vaš lan, gore jagoda, nema, završeno, nismo riješili problem. Pa moramo privati grešku, neko se mora, kako će on to izvesti, očima, rukama, nogama, da nešto pojasni da neće, ali i da na kraju dođe do te, hajde, gotovo, vraćamo sat na nulu i počinjemo iz početka. Ako to ne uradimo, nismo ništa uradili. Isto tako, i time privodimo ovo naše druženje kraju, mora da znate da određene stvari liječi vrijeme. Jednostavno, neke stvari ne mogu se popraviti. Njih popravlja vrijeme. Ono što sam ja govorio, prva godina u braku je najteža. Dok se supružnici jedno drugom naviknu, pa mora, znači, braću moja draga, određene probleme će riješiti vrijeme. Isto tako, slično ovome, nekada je prihvatanje problema rješenje problema. Hm, malo filozofija, ali vjerujte da je tako. Imamo suprugu ili muža, on ima 99 pozitivno vina, ima jednu negativnu, kaj ne mogu je nikako ostaviti. Ma paša, drži ga takav, dobar, ko kruh. Znači 99% pozitivna, jedna negativna. Prihvatiš taj problem i živiš. Sad vidjeli ste, mi bosnanci, pošto nemamo onaj naviku da držajmo auto, vidi se nešto se pokvari, otpot jedan retrovizor. Kaj, alhamdulillah, imamo ovaj gore, imamo onaj dole. I voziš ti bez tog retrovizora. E, tako ti u životu. Fali taj retrovizor, voziš bez njega i završena stvar. Znači, privatiš tu osu, vidio si auto, nešto mu fali, nešto klepeće, kad ide ili ide, ili stalo nije, vozi. E, tako isto, brak, nešto klepeći, idemo. I to je to. Privatiš to klepetanje i ono poslije ne čuješ ga da klepeći. Vjerujte da morate, nekada ljudi neće ovo da traži savršenstvo. Nema savršenstva. Mora se nešto prihvatiti. Lijepo je da druga strana dadne do znanja da pokušaj, da želi da to promijeni, da se popravi, ali imate neke stvari zaista ne može. Prihvatite taj program, prihvatite taj problem i to je to. I na kraju, vidjeli ste kako je išla, znači ova, eh, ajde ajde kažemo, problemi, pa dijalog, nakon toga poduzeli smo sve i nismo mogli riješiti. Tek tada dolazi završna faza, ulazi treća osoba da nam pomogne. Ne, tek se desio problem, odmah na Facebook. Ne, prvo mi pokušajmo, pa dijalog, pa dova, pa sve, pa ne ide. Ok, onda ulazi treća osoba da nam pomogne, a ta treća osoba treba da ima dvije oso, onaj, osobine. Prva stvar, da je kompetentna. Imaš nekoga baba, voliš ga, jaran, ti piješ sa njim kafu, ti, e, znaš šta imam problem sa ženom, šta veliš? Ma razvedi je, ba, nije ti mama rodila. Hop, nije kompetentan. Moraš pitati kompetentnu osobu i povjerljivu. Povjerljivu da ne širi tvoje probleme nekom je drugom. I nikako, treća stvar, da ne bude iz tvoje ili njene poruci u smislu otac i mati. Nemoj zat punca i puncu ili svoga babu i svojim da pomognu rješavati probleme. Traži se znači kompetentna, povjerljiva osoba koja nije ni tvoj otac ni mati ni njena otac i mati i svakako ako bude kompetentna, bude imala iskustvo, bude povjerljiva, uz Allahu pomoć, pomoći će vam da riješite svoj problem. Uvažena braću i poštovane sestre, to je sve što smo mi pripremili za vas u ovom našem seminaru. Nadam se da ste makar nešto korisno čuli. Molim Allaha Đelšanu da nas učesti na putu istini. Molim ga Tala Atala da nam podari harmoniju i beričet u braku i na kraju Subhanak Allahume bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke tubu ili.